بعد فإن استكى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين يقول الإمام العالم العامل المحدث المؤرخ أبو عبد الله محمد بن أحمد المعروف بإمام الذهبي في كتابه الطب النبوي يقول إن الواجب على كل مسلم أن يتقرب إلى الله بكل ما يمكنه من القربات ويستفرغ وسعه في القيام بالأوامر والطاعات وأنفع الوسائل وأنجح القربات بعد امتثال الطاعات واجتناب المنهيات ما يعود نفعه على الإنسان وهو من حفظ صحتهم ومداواة أمراضهم إذ العافية أمر مطلوب في الأدعية الشرعية والعبادات Ndugu wangu watukufu wa Kiislamu, baada kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala na salamu zimuendee zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikiwa tunaishi katika masiku matukufu tunaishi katika kumi ambayo kwamba ni mojawapo za zile kumi tatu ambayo kwamba ni bora mtu ajikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ukumbushe wetu wa leo ambayo kwamba tutakumbushana leo kwamba hadi nabii sallallahu alaihi wasallam fi tadawi wal wiqaya min al ukumbusho ambao tutakumbushana katika hutuba yetu ya leo kwamba muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwanza fitadawi katika kutafuta tiba kwa kuwa dini ya Uislamu siku zote inamsukuma mtu kuyafikia yale mkomalia sawa walqaya min amrad na pili namna uongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa watu kujikinga na maradhi maneno ambayo nimetangulia ambayo inapatikana kwa kitabu At-Tibbun Nabawi asli kitabu hii ya huyu Imamu Dhahabi anasema innal wajiba ala kulli muslimin wajib kwa kila muislamu ayatakarraba ila Allah ni ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ma yumkinuhu min alqurbat kwa namna kwamba atakavyoweza katika ibada yote mtu aitumie ajikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha wayastafrighu wusihi fi alqiyami bil awamir wat taati ajitahidi kutumia nguvu zake zote yale alikuwa anaweza ili kuyatekeleza maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala kisha akasema huyu imamu dhahabi wa anfa alwasail bora katika njia za kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa anjahil qurbati baada imtithali tuati baada ya kwamba mtu mjitahidi katika masala ya toa wajtinabil manhiyati na kadikaza zaidi na zaidi kujiepusha na yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ma yaudhu nafuu ala hii kwanza manufaa yake inarudi kwa huyu mwanadamu mwenyewe min hifdhi sihatihi watu kuhifadhi afya yao hii ni toa hii ni kurba mtu ajikurubisha nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia wa mugawatu wa mradahum mtu kutafuta tiba ya maradhi hii ni katika toa hii ni katika kurba mtu ajikurubisha nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa kurba hii ibada hii kwanza manufaa inarudi kwake yeye kisha asema kimalizie katika utangulizi wake Imam Dhahabi asema idhil afya mtu kuwa na afya mtu kuwa na siha nzuri amrun matlubun ni jambo mule kwamba dini ya Uislamu imeamrisha ni jambo mule kwamba dini ya Uislamu inamtaka huyu muumini awe na afya yake kisawasawa fil adi ya sheria imekuja katika adi ambayo kisheria mbona mtu ailete mtu akaleta hizi adhkari za masaa wa soba lengo kubwa ili apate afya apate kujikinga wal ibadati na pia vile huyo mtu huyo ikiwa kisawa kisawasawa na haya yote itakuwa ndio sababu ya kuitekeleza ibada yake kwa njia ya kwamba sawa tutakaamua sisi tukumbushane katika jambo hili kwa kuwa watu hawafahamu na hawatambui kwamba katika kutafuta tiba ni ibada watu hawajui kwamba almudawa mtu kutaka kutibiwa yeye kwa maradhi fulani hii ni ibada ni qurbu najikurubisha nao kwa Allah subhanahu wa ta'ala nukta kwanza ndio tuichague maudhui hii kwa nini tuizungumzie hii maudhui kwamba mafundisho ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sitadai na gani Mtume sallallahu alaihi wasallam dawa? Kwa nini? Tunasema kwamba al-bungu awwal asbabu al-ikhtiyar al-mawdu. Sababu ni kwamba ili nisukuma kuizungumzia maudhui. Kwanza majaa inda musnad Ahmad ni hii hadithi ambayo inapokewa katika hii katika musnad Imam Ahmad min hadithi Ziyad bin Ilaqa an Usama bin Sharif qala hii hadithi hii mojawapo za dawafi msukumo ambao kwamba imenipelekea kuizungumzia maudhui hii Mtume صلى الله عليه anasema katika hadithi hii kuntu inda nabii sallallahu alaihi wasallam tuyasema kwamba nilikuwa pamoja na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafla bin fu wajaat al-arab bedui wakaja faqalu wakamwambia kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ana tadawa tutafute dawa tukisibiwa na maradhi anatadawa tutafute matabibu tukizibiwa na maradhi faqala na'am Mtume sala salam akawajibu ndio tafuteni tiba tafuteni matabibu wa kuwatibu kisha ya ibadallah tadau amri Mtume sala salam akawaamrisha tafuteni tiba tafuteni madaktari kisha akasema fa inna Allah azza wa jalla kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala lam yada da'an ugonjwa wote illa wadaa lahu shifaan, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo ugonjwa mkomo ameileta Allah ameijalia shifa, kwamba kuna shifa, kwamba kuna tiba. Kisha asema ghaira da'i wahidin, isipokuwa tu ugonjwa mmoja tu ndio amekwamba haina shifa. Qalu, mabadui wakakuwa na hamu ya kutaka kujua ni ugonjwa gani hiyo amekwamba haina shifa. Tumekawaambia alharam ni ugonjwa mmoja tu hii ugonjwa wa uzee hii ikishaingia hii haina tiba lakini hizi maradhi zingine zangu waislamu tiba ipo wa fi lafzi katika lafzi nyingine nasema inna allah akiba allah subhanahu wa ta'ala lam yunzil da'an hajauleta ugonjwa wote ambao unapatikana katika ubingu ardhi illa anzala anzalallahu shifaa'un isipokuwa allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo ugonjwa allah amejalia shifaa kisha asema alimahu man alimahu ameijua hiyo shifaa mwenye kuijua wajahilahu man jahilahu na amekosa kuijua mwenye kukosa kuijua hiyo tiba bimaana tafuteni matabibu bimaana tafuteni dawa pili kwa nini sababu nikomebeli sukuma bila dawa mimi kuizungumzia mada hii ma akhrajahu ad-daraqutni ni hii kwamba hadithi hii kwamba mipokea ad-daraqutni وصححه الحاكم امام الحاكم كيسهيش حديثه عند ابي داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم رفعه حديثه مرفوع محمد صلى الله عليه وسلم tunasema man tatabbaba yoyote ambaye kwamba atajipatia hii kazi ya utabibu akajidai kwamba ni daktari kisha wala yakun bitibbi maarufa lakini haijulikani haieleweki kwamba huyu mtu lini aliisomea huu daktari akaichukua hii kazi akajidai kwamba yeye ni daktari kisha fa asaba nafsan fama dunaha fa huwa dhaminun kwa hiyo kazi yake yamekwamba si kazi yake kazi kwamba ameiparagia ikawa ndio sababu ya yule mgonjwa yule kudhurika kwa namna fulani fa huwa dhaminun mtu kama huyu atadhamini mtu kama huyu ataenda mbele ya mahakama bali ulama wanasema mtu kama huyu atatoa fidia dia kamila amekombani mia min alibili mtu kama huyu atatoa dia amekombani dia amekombani kamila kwa nini ameingia kwa kazi ya mikombasi yake Uislamu umeweka mipaka, si kila mtu daktari, si kila mtu kufuatwa. Kwa nini? Kuilinda nafsi ya huyu Muislamu, kuiangalia hali ya huyu Muislamu. Sheikh Uthaymeen rahimahullah moja katika wasitu wa ilmu akisherehesha hadithi hii anasema katika bulughul maram mpaka hadithi hii imepokewa katika kitabu diyati ipo katika kitabu diyati anasema kaifa naarifu tibbu huyu daktari huyu vitu tutajua kwamba ni daktari twende tukua mtu yote aende katuangalilie la tutamjua vipi angalia maneno ambayo tamka akasema yule yudrafu tibbi huyu atajulikana kwamba ni daktari hadi kwamba ni daktari wa kisawa sawa mahiran fatan ambako mwanielewa kazi kwanza hiki sasa tujue kwamba ujamaa alisoma akahitimu pili au tajarubi kwamba huyu ana experience hii kazi ya tiba amefanya miaka 20 miaka 30 ana ujuzi nao kishasema amma bidirasa ama eti kwamba huyu amesoma ni kwamba fa yadkhul madaris aende katika machuo kwamba madaris tip hizo chuo zajulikana kwamba huyu hizi ni chuo za udaktari wayataallam kisha na asome wayakhudhu kadhalika tamarin na pia achukue zile research azifanye kisawasawa kwamba tunajua huyu alienda na pia research pia akafanya kisha asema baada yapo wayutwa hadha alijaza baada hii kazi yote hii ameingia katika shule amekomani shule ya utabibu akapatiwa mpaka na ijaza ambaye ndio siku hizi tuita shahada basi huyu ndio daktari huyu ndio kuendea huyu ndio tukaangalie maradhi yetu si kila mtu si yule ambaye kwamba hana sifa na hivi kuonesha kwamba Uislamu hata katika upande wa afya Uislamu imeangalia si kila mtu tuone kwamba utampeleka ende kaangalie mgonjwa wako la kwa kuwa hili amri na hili nafsi ya mtu inaangaliwa ndio Imam Shafi rahimahullah sema la a'lamu ilman ba'da al-halali wal ambala ina timbi mimi sijapata kuona sijapata kutambua ilmu baina ya ilmu ya halali na haramu ilmu bora ilmu yenye manufaa kama ilmu ya tiba ilmu ya daktari ilmu ya kuzitibu nini za watu tatu sababu kumenipelekea nizungumzie mada hii marawa at-Tirmidhi litambi kombe katika Tirmidhi anabi Huraira an Nabii sallallahu alaihi wasallam tumesema awwal ma yus'al anhu al-abd yaumul qiyama anin ni'am jambo la kwanza katika neema amekuwa mtu ataulizwa katika neema siku ya kiyama ayuqalu lah huyo jamaa ataambiwa alam usih laka jismak Allah subhanahu wa ta'ala tamuuliza huyo jamaa katika neema ya afya imekupa nini kupatia je tukupatia neema ya afya usahi ukakuwa katika hali ambayo kwa nzuri hatukupatia neema hii kisha waarwaka al-ma'il barid neema ya pili pia taulizwa ni hii neema ya maji kwamba tulikujalia tukupatia maji ambayo kwa ni safi na siku zote mtu ikiwa atasimamishwa katika uwanja wa mauti kuuliza swali ajue hii ni sampuli katika sampuli za adhabu kwa nini kwa kuwa wale mkomani waumi watapata hisabu yao hisabu ya yasira watapata hisabu mkomani chache hisabu mkomani wepesi kuonesha kwamba hii neema ya afya jamaa neema nzito kuonesha kwamba hii neema ya afya hii Uislamu imeliangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatufundisha namna gani sisi ya kuiweka afya hii nukta pili katika kumbusho yetu leo taarifu marad tukisema maradhi tukusudia nini wa anwauhu na sampuli za maradhi na tatu qawaidu tib misingi ya tibu ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha qala raghib anasema almarad kusudia maradhi alkhuruji anil i'tidal alkhas bil insan ni mtu kutoka katika hali yake uhalisia hali ambayo amezoea kuwa nayo ikibadilika tu kama ni baridi au ni joto ikazidi au ikapungua basi hii ndo maradhi kisha sema wadhalika darban na maradhi hii imegawanyika sampuli mbili kwanza maradhi jismiyun ni maradhi ya kimwili ataugua homa na kadha wa kadha kisha asema wa huwa madhkur fi qawlihi ta'ala hii ndio ile ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'ani wala wala 'ala al-maridhi haraj kisha pili maradul qalb ni maradhi amekwamba ni maradhi ya moyo wa huwa ashaddu min al-awwal na hii ya pili hii amekuwa ni maradhi ya moyo ni kali na ni hatari zaidi ya kwanza ndio elezi yasema wa huwa ibaratun na hii ni kielezo maradhi ya moyo aniradhai katika yale uchafu kutu amekuwa inapatikana ndani ya moyo kwanza jahili akaitaja hii maradhi mbaya ambayo inamwangamiza binadamu maradhi ya ujinga hii maradhi hii ni hatari pili akataja wal bukhli pia maradhi ya uchoyo hii pia ni maradhi katika maradhi maradhi qalbia والنفاق وغيرها kisha kataja pia maradhi ya nifaq na zinginezo min ar-radha'il al-khulqiyya katika zile tabia kama chafu chafu na hii si kwetu wala hii si maudhui yetu qala imam al-qayyim rahimahullah qad sema katika nukta pili qawaid at-tibb misingi au zile yale ambayo kwamba ndio inaangaliwa katika tibu qala imam ibn qayyim ibn qayyim asema bali huyu akanasibishwa akasema tabibu la tiba huyu ndio daktari wa madaktari kwa nini ukisoma kitabu yake Zadul maar kitabu tib bila shaka kwa yule ambaye atisoma kiuzuri bila shaka atielewa mfumo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika kitabu chake asema wa dhakara maradul badal Allah subhanahu wa ta'ala alitaja maradhi ya moyo fi hajj katika ibada tukufu ya haji kisha wasaum pia kaitaja maradhi ya mwili katika ibada ya funga walwudhu pia kaitaja maradhi ya kiwiliwili katika wudu kwa nini? Kisha asema sababu kubwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuitaja maradhi ya mwili katika ibada ya haji, kuitaja maradhi ya mwili katika funga, kuitaja maradhi ya mwili katika udhu akasema lisirrin badi'in, kuna siri ya hali ya juu, siri ambayo kwamba hawezi angalia, hawezi jua ila yule ambaye kwamba akili yake imesalimika kisawasawa. Kisha akasema yubayyin laka al-Qur'an wal istighna bihi, hiya yaonesha ukubwa utukufu wa Qur'ani wal bihi na mtu kutosheka tu na Qur'ani lakini kwa nani kwa kila mtu la liman aqilahu wa fahimahu yule ambaye kwamba ameyakini katika Qur'ani hiyo na kuifahamu kile Qur'ani hiyo, huyo ndio yule ambaye kwamba atatosheka na hii Qur'ani. Kwa nini? Kwa kuwa anazungumza mazungumzo na moyo wake, mazungumzo ambayo kwamba imeenda moja kwa moja kwa moyo wake, la shaka akatosheka na hii Qur'ani kisha asema wadhalika kwa ajili ya hiyo anna qawaida zile misingi za afya misingi za afya tibu na afya ya mwili thalatha akataja vitu vitatu bali hizi vitu vitatu hizi ndio misingi yote ya afya inakimbilia hapo bali hizi vitu vitatu hizi amekumba amehitaja Imam Ibn Qayyim ndio afya inazungukia hapo kwanza kataja akasema hifdhu siha moja katika misingi katika misingi afya hifdhu siha ni mtu kuhifadhi afya yake pili walhimyatu anil mudhi na mtu kujikinga na chochote ambacho kitamdhuru chochote amekwamba kitaifanya mwili wake sio katika hali amekwambania sawa kisha tatu akataja akasema wastifrahul mawadi alfasida na mtu kuondosha sumu yoyote ambayo kwamba inaidhuru mwili kisha akasema iwe ni ndani au ni nje hizi misingi mitatu ndiyo misingi mikubwa katika misingi ya afya mtu kuchunga afya mtu kujiepusha na yote ambayo kwamba yanamudhi, mtu kuangalia kwamba hii ndani yake kina sumu, nikizidisha akakaa mbali nayo. Hizi vitu vitatu hizi ndio msingi afya. Akaanza kuivunja mmoja baada nyingine, akasema wa fi ayatu sawm, akizungumzia kuhusu ayatu sawm, Allah alitaja sema faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayami ukhra. Asema rahimahullah kwamba katika aya hii ndani yake iko dalili ya wazi kwamba faabaha alfitr lilmar Allah subhanahu wa ta'ala akamjuzishia huyo ambaye kwamba ni mgonjwa asifunge kwa nini liudhri almara kwa kuwa ana udhuru kubwa ya maradhi kisha walil musafiri hata huyo mwenye kusafiri huyo akaambia unaposafiri usifunge lengo kubwa talaban lihifdhi sihatihi si lingine yote Allah ameifanya hii akitaka kuhifadhi afya ya huyo jamaa sio tu wa quwwatihi amma yudhifuha Allah subhanahu wa ta'ala huyu mgonjwa huyu msafiri atambiwa sifunge ni kubwa afya yake ifadike ili apate nguvu ya kuimaliza safari yake kwa hivyo katika aya ipo saona Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka kaida ya kwanza ifu siha pili fiatu ayatul hajj katika aya hajj faman kana minkum marid Allah sema yote ambaye kwamba katika ibada ya haji ni mgonjwa au bihi adam dirasihi au ana chochote amekoma kina kiudhi katika kichwa chake fafidiyatu min siyamin au sadaqatin au nusuk qarahullah Imam Qayyim fasira yasema katika ibada ya haji fa abaha lil marid kwanza akamtuzishia huyo amekoma ni mgonjwa waman bihi adha yeyote amekoma kuna kitu amekoma kina muudhi kitu amekoma kina mtatiza kwa kitu gani linrasihi katika kichwa chake kisha kaitaja au ghairiha au siku nyingine kwanza kataja alqummal mfano wa chawa au hukka au kuna kitu ambacho kwamba kinamsumbua anaikuna kichwa chake ayahliqa rasa kwa kuwa min mahdhuratil ihram halqur rasi katika mambo ambayo ni haramu kufanya mtu ambaye katika hija ni kunyoa nywele yake lakini kwa kuwa kuna kitu kwamba kinamuudhi huyu jamaa Allah subhanahu wa ta'ala akamtuzishia akamfanyia kwamba ni sawa anaweza kunyoa nywele yake kwa nini istifraha limadati al-akhira kuondosha hicho kitu kwamba kariha kinaudhi kinafanya asitulia asiwe na kushuka katika ibada yake aradia kitu kwamba ni kichafu kwa nini aujabat lahu adha kwa kuwa hii kinamfanya situlie asifanye badala kisha hapa Ibn Qayyim akatoa faida akataja vitu kumi ambavyo kwamba vitu kama hii mtu kuizuia katika mwili wake ni sababu ya kudhurika bali zingine zinakuja hadith hasa mtume akizungumzia vitu kama hizi akaanza kitu cha kwanza akasema adamu idha haja damu Ukiacha kwamba kimekuwa kingi, kimekusanyika, ikiwa mtu ataizuia katika mwili wake, itakuwa ndio sababu ya huyu jamaa kudhurika. Bali Mtume sallallahu salam akatoa ratiba kubwa kwamba ikifikia hali hiyo, basi mtu afanye hijama. Bali katika hii hadithi imekuja wakati mwingine hii damu ikiwa kadri ya yaktulu sahibu, huenda mtu akafa kwa kuwa amepata shinikizo la damu. Pili akataja akasema kadhalika imani idha tabayagha nabiyya mani wakati anapotoka kwa nguvu mtu akaizuia bila shaka kitu kama hii baadaye itakuja kumuumiza walbaul walghaid pia mkojo na pia choo warih na pia pumzi kiwango mtu ataizuia ile pumzi itakuwa ndio sababu ya kudhurika walqayu walatasi wanaum pia kataja matapishi imekuja imemshikilia mtu imemsakama mtu akaizuia asitoe itakuwa ndio sababu ya kudhurika walatas pia kuchimua mtu akaizuia hiyo kuchumua itakuwa ndio sababu ya kudhurika wanaum pia kiwa kaitaja kisha mwisho akasema wa kullu wahidin min hadhihi hizi zote vitu kumi ambapo kwamba minataja min hadhihi ashara yujibu habsihi mtu kuizuia hizi vitu kumi yujibu habsihi daun min al-adwa'i bihasbihi kwamba italeta ugonjwa miongoni mwa magonjwa ambayo kwamba kwa nani ambaye atakayezuia kuonesha kwamba dini ya Uislamu tufundishe katika njia ambayo kwamba ni sawa الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la tatu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja ndani ya Qur'ani kwamba katika zile misingi kubwa za afya misingi kubwa za tiba kataja wa amma alhimya ama kinga bali wengine wakasema aslu tib alhimya asli ya matibabu asli ya tiba alhimya ni mtu kujikinga akaitaja hii fi ayati wudhu akaitaja katika aya wudu aliposema wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahad minkum min al-ghaidi mpaka mwisho aya kuna mahali Allah akasema falam tajidu ma'an kisha katika hizi hali zote mtu hakupata maji fatayammamu sa'idan tayyiba ni atafute mchanga kwa nini kwa kuwa ikiwa atatumia maji bila shaka maji kamdu asema rahimahullah fa abaha lilmarid akamzidishia huyo ambaye kwamba ni mgonjwa aluduli alima kwa kuwa hii maji akitumia madhara aache asitumie maji ila turabi atumie mchanga kwa nini himyatullah ili ipate kumkinga himyatullah ipate kumkinga kitu gani ayusiba tasabuhu bima yadhuru impate mwili wake kwa kitu kwamba kitamdhuru bimaana akiitumia hii majibari shaka huu jamaa atadhurika kwa hivyo ili kuikinga afya yake huu jamaa apate ya kisawa sawa Allah subhanahu wa ta'ala akambadilishie baada ya kutumia mchanga badala ya kutumia maji basi atumie mchanga kisha ibn qayyim asema wa hadha na hii tambihun ala alhimya an kulli mudillahu min ad-dakhil aw kharij ili tambih uzindushi kwa chochote kwamba kitamdhuru mtu kwamba kuna kinga ima min dakhil iwe ni katika nje au kharij au kidani basi mtu lazima ajikinge na vitu kama hivi kisha sema faqad arshada subhanahu wa ibadi Allah subhanahu wa ta'ala amewaelekeza na kuongoza waja wake ila usulu tib katika misingi kubwa ya tiba misingi kubwa ya afya wa majami'u qawaiduhu pia Allah subhanahu wa ta'ala pia akamwekea zile misingi ambazo kwa ni kubwa la tatu katika ukumbusho wetu al-bundu talib hadi nabii sallallahu alaihi wasallam fi ilaji ikiwa hali ndio hiyo mtu akapatwa na maradhi Allah akamjaribu ilikuwa vipi uongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutafuta tiba Ibn Qayyim asema wa wakati ilaji sallallahu alaihi wasallam na ilikuwa tiba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lilmarad kwa maradhi thalathatu anwa alikuwa anatafuta tiba na anatafuta dawa kwa njia tatu njia ya kwanza bil adwiyati tabi'iyya kwa madawa kwa madawa za kiasi al-ashab asal habat sauda na zote hizo Mtume صلى الله alikuwa tafuta tiba kwa madawa kwa maniza asli watali pili bin adwiyati ilahia kwa dawa ya kiimani dawa kwamba inatoka katika imani yako kusukuma Mtume صلى pia kutafuta tiba katika jambo hili kisha tatu wasema bil murakkab min al amrayn na wakati mwingine alikuwa anachanganya zote mbili akijaribu huko na pia huko ajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa tuangalie hapa katika adiyatul ilahia dawa ambayo mtume alikuwa kitafuta tiba ya kiimani ilikuwa vipi? Angalia Ibn Qayyim anasema fi zadil ma'ad hauna nukta hii kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia alikutafuta tiba katika tiba ya kiimani anasema min al-adwiyati allati tushfa min al-amrad hii ni katika yale madawa ambayo kwamba itamfanya huyu mgonjwa apate shifa gari hii ambapo mwenye kiimani kisha akasema hii dawa hii mala mihtadi ilaiha uqulu akabir al madaktari wale madaktari bora hawajawahi vumbua na kujua kwamba kuna dawa ambayo inaitwa adwiyatun ilahiyya hawajawahi kwa elimu yao si hayo tu wala mtasim ilaiha ulumuhum wala elimu yao risat zote ambapo wamefanya hijawahi wafikie katika jawabu kwamba kuna tiba ambayo ni tiba ya kiimani kuna tiba ambayo ni tiba ya kiilahia kisha asema minal adwiyati alqalbiyya amekwamba ni tiba ya kimoyo wa ruhaniya wa quwwati qalbi na nguvu za kimoyo kisha asema watimaduhu ila Allah kule mtu kutegemea kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia hii ni tiba miongoni mwa tiba kwamba huyu jamaa atapata shifa minatawakkul alayhi mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haki wa dua na pia katika tiba kubwa ni mtu kuleta dua wa sadaka na pia mtu pia kutoa na sadaka mpaka mwisho akataja vitu vingi mwisho akasema fa inna hadhihi aladwiya dawa hii ya imani fa inna hadhihi aladwiya dawa hii ya imani qad haluma al-umam umma iliyotangulia walijaribu dawa hii waliipata hii prescription hii ya kimoyo walijaribu kisha fawajadu laha ta'thirun fi shifa ma la ya ma la yasilu ilmun a'lamu al-atibba wala tajribatihi sema walitumia dawa hii walitumia hii prescription kisha baadaye wakapata athari ya ajabu wakapata shifaa ya ajabu shifaa ambayo kwamba haijawahi kusifiwa haijawahi kutajwa na mmoja katika wanachuoni wowote katika elimu ya tibu gani hii silaha kubwa ya duaa gani mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumtegemea gani mtu kutoa sadaka lepo kubwa anataka shifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala dawa hii sisi wapi tiba hii tuko wapi sisi na hii tiba kwa kuwa mtu akiwa mgonjwa jambo la kwanza tunaitafuta hii tiba ya kwanza mpaka maala asaf ikawapelekea watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala watu wakaingia katika kufru watu wakaingia katika shirki bali mwisho wengine wakaritali kwa katika dini ya Uislamu kwa nini kwa kuwa hakutambua kwamba kuna dawa aina pili ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia Dawa hii haihitaji usimame useme kwamba nisaidieni kulipa kadha wa kadha, la, bali dawa hii ni nguvu za moyo wako, za nguvu za kiimani, kumtegemea Allah subhanahu wa taala. Ukakaa pembeni ukamwombea mgonjwa wako, ukakaa pembeni ukamwombea dua, ukakaa pembeni ukamtolea pia na sadaka. Lengo Allah ampatie shifa huyu mgonjwa wangu, lengo Allah subhanahu wa taala alifungulie mimi. Mtume sala katika hadithi ya kwamba mpokee bwana Hudhaifa bin Yamani anasema fitnatun rajul Fitna amekombata ipata mtu, bimaana mitihani amekombata ipata mtu, na ndani yake pia inaingia maradhi. Kwanza fi ahli, katika majama zake, kwa mali, na pia katika mali yake, mali bishara haiendi, mali kadha wa kadha, wa nafsi, pia katika nafsi yake, wa waladihi, wa jarihi, na watoto wake na majirani zake, yukafiru hasiyam, itakayofuta itakayotibu. Kwanza asiyam ni mtu kufunga, akafunga lillah, akafunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa salah pia mtu akaswali akasimama akisema sawa na akaswali ili Allah Subhanahu wa Ta'ala amfanyie tahfif Pia wa sadaqa mtu pia akatoa sadaqa lengo kubwa nipate shifa lengo kubwa mambo yangu yasuluhike kwa nini hakuna yoyote amekuwa namiliki wewe dawa yako kwamba ikiwa utafanya kadha wa kadha kwamba atakusaidia haja zako la bali nikumregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha kasema al-amru bil ma'ruf wa nahy al munkar pia kuamrisha mema na kukataza na maovu ni sababu ya wewe kupata shifa. Ni sababu kazi yako hiyo mkoba hiyo ni sawa. Biashara yako mkoba hiyo ni sawa. Al-amru al-ma'ruf Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mambo yako kawa sawa. Angalia hapo. Nukta tatu, nukta ile ni ya mwisho. Salaf hali yao wal adwiyatu ilahiyya walikuwa vipi na hii kutafuta tiba ya kiimani. Baihaqi napokea. Kwa sanadi yake mpaka kwa Ibn Mubarak anasema anna rajulan saala siku moja jamaa mwende Ibn Mubarak Ibn Mubarak akamuuliza Ibn Mubarak kama alikuwa ni imamu mkubwa zaidi anajulikana kwa ibada yake na khushu na wala yote akamuuliza ya Abdurrahman nakuuliza turhatun nimekuona kidonda harajat fi rukbatayhi hii kidonda sugu imenitokea katika magoti yangu kishangalia mwambia mundu sabra sinin hii kidonda nimekuwa nao takriban miaka saba kidonda sugu kidonda kinaniathiri wakati alashtu ah, bi anwa'i alilaj nimezunguka kote nimesafiri ni ngambo ni wapi nimewaita nani nani natafuta tiba wasaltu matiba na nikawatafuta wale madaktari na wajua mashupavu mahudari bwana kidonda yangu vipi sema salam alitafi bi hiyo yote haikunisaidia sikupata shifa Sheikh akamjibu Mubarak akamwambia faqala akamwambia idhhab nenda na kupatia tiba prescription ni hali yake prescription ni hali ya juu kwamba kidonda miaka saba imenisumbua na mfano wake haya mgonjwa yote angalia yale prescription anampatia kamwambia idhab fandur mawdi'an yahtaj an-nas ila al-ma nenda tafuta sehemu kwa unaona kwamba watu wanahitaji maji kisha ufanye nini kisha fahfar hunaka fahfar hunaka bira kisha wachimbie maji sadaqatan lillah lengo ugonjwa wako upate kupona je mambo yalikwenda vipi alipata shifa asema fa faala dhatu huyo jamaa akafanya namna kwamba alipatiwa irshad na wema na chuoni akafanya hivyo hivyo akatembea akapata zehemu kwamba anahitaji maji akashiba maji natija fabara akapona fabara akapata shifa fabara akarudi katika hali ya amegombania sawa pili kisa kuonyesha masalafu na hii tiba ya pekee tiba ina yake ذكر الحافظ الذهبي من ذهب مثال في كتابه تاريخ الإسلام اسمع kulikuwa na moja katika waja wema Sa'id bin Amir rahimahullah min az-zuhad al-ubbad kisha asema balagha Umar bin Khattab radhiallahu anhu habari zake zikamfikia Umar bin Khattab kwamba annahu asabathu jirahatun shadida kwamba huyu jamaa huyu amepatwa na jeraha amepatwa na pia kidonda sugu baada imemfikia khalifa farsala ilayhi bi alf dinar Umar bin Khattab akamtumia dinara 2000 kisha alipoipata ile dinara alifahamu kwamba kuna tib alilahia fatasaddaqa biha jami'a akaitoa sadaka yote lengo ili apate shifa waqala hii akamwambia mke wake a'tainaha tumewatolea tumepatiana hii pesa kwa kina nani liman yattajidu lana fiha wa wale ambao kwamba watatuumbia dua watafanyia watatufanyia biashara na hiyo hizo hizo pesa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 وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر الشر في كل مكان يا ربنا اغفر لنا ولولنا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غيرة ربنا انك رؤوف رحيم قوموا بشكر الله اقم الصلاه